Maider, troketako eguna antolatzen duzue hemen itxasun, maiatzaren emezorzian. deia egin zenuten, eh, egun bat, nola deitu zen eta noiz izan zen hori? Zer zen? Alors, e, antolatu genuen trok eguna bat, 2000 amaseian. Donc, duela iru urte. Beraz, eh, berriz antolatzen dugu, gure trok eta deitzen dugu, eh, eguna, maiatzaren, eh, hemen, xarukin gelan itxasun. Hore, hori loturak, eh, elkartea, horretzen gira, loturak elkarteak, nahi zituen justoki loturak egin, belaunaldien artean, eta zertan da elkartea? Zertan da, bon, eh, azken urtean, eh, utzi dugu aktivitatea, zentabak denak hartuak ginen eh, gure lanarekin eta gure familiarekin. Horrein berriz behar zen dugu, lehambora behar antolatzeko egunak. erabaki dugu egitea orain egun bat, hola, urtero, egun bat trok hori jakitate eta mm, gauzaren trokak egiteko. Horritzen gira, eh, baratze partekatuak eta hasi zineztela hemen eh, egiten eh, itxasun? Bai, ba, ba genuen baratzkiri, uh, eh, eh, proiektu bat. Proposatu genuen uh, be diendeeri, uh, parte hartzea proiektu um, ontan, baina bon, ez dute segitu. Hala, be bon, orain uh, entzatzen dugu uh, lantzea dinamika hori uh, beste moda batean. Ozan, justoki, molde horietarik bat da troketako egun hori, zer izanen da hor? Eh? Alors, baditugu bi eh, helburu uh, eh, troketakoren egunean, lehen da baratze eta kanpoko gauzen trukaketa bat, ugenen dugu soko bat hori egiteko. Gehienez amak gauza personaka galdekiten dugu uh, diende eri. Diten altzira landa batekin, edo asiekin, edo mm, tresnak egiteko baratzea. Eh, eta gero um, Hor, bakoitzak ukanen dugu eh, fitxa bat, eta zartzen dugu uh, zer eramaien duzun fitxa hortan. Baruratzen dugu gauzak, ukanen duzu uh, pundu kopuru bat, eta gero hartzen dituzu beste gauzak, eta kentzen ditugu punduak. Mm. Hala. Eta bai. gero, uh, azken, uh, egunean, egiten dugu pundua, edo uh, zure gauzak ez da izan hartua berriz hartzen alduzu nahi bat duzu, edo usten duzu, hala. Bon, gero ikusiko dugu hori lasaiki uh, berregunean. Gero, uh, gibelean ere, badira, idei, idei ere troka, trokaketak ere, idendean artean, uh, normalki egiten duzu troka hori, maite duzu... Uh, hori maite duzu baratzea, maite bai. duzu mundu hori, nang beraz ere gibelean, hori da ere alburua uh, da, uh, uh elkartzea diendeak eta mintzazen elgarrekin, hori buruz. Hmm. Hori izanen da, beraz, um, baratzeetak kanpoko gauzen trukak eta erran duzu, eh, puskak ere ekartzen aldirela. Ze hor dutan, hasiko da hori, egunaldi hori? Hasiko da amajontan. Bukatuko dugu hori uste dut uh, bostontan, ahatsaldeko bostontan. Hmm. Hala, egun osoa uh, diten altzira, uh, egun osoan diten altziste... Hala, trukaketak egiteko. Beste hain, gauza hainitz proposatzen dituzu ere egiteko, eh? Bai, bigarren partea izan dira jatkitate eh, trukaketak tailexak. Eta hor, uh, galdegin ditugu, eh, galdegin dugu diende eri, emengo diendeak, hori da erburua ere, e, egiteko hori irritaren artean. Ba ez, ez baizik itxasun, baina ere beste uh, ditan dira diendeak. Eta ara, eta proposatzen dute, edo uh, orkesten dute haien uh, bat. Beraz, tailerak hasiko dira behatzi eh, eta erdietatik eh, goizean, eh, eta horren guziz tailer bat hasiko da. Entxatu gira um, tailexak gauzen erekuperatzearen inguruan, ongi izaitearen inguruan eta mm-hmm. natural gauzak. Beraz, hasten gira um, behatzi erditan uh, lehenik naturopatiaren uh, batekin. Uh, Ber momentuan ere bada argazki tailex bat, ikasiko ditugu ehm, teknikak nagusiak e, egiteko um, argazkia, eta gero nahi baduzu egun osoan hartzen aldituzu argazkiak, eta gero uh, elgarrekin egiten alditugu ere uh, eh, proiektzio bat, e, ikusteko elgarrekin uh, egunaren argazkiak. Ah, pratika egiten alko da egun hortan. Hori da, hori da ideia, bai. Gero, ehm, Eh, Amaar eta erditan etsa garbitzeko produktuen egiteko tailar bat. Sanantsibilitzeko eh, jendeak ere eta biziki ejesa da ere. Hmm. Bai, behar dituzu eh, bost pasai produkto egiteko hori, martsa biziki polita da, Hala, e, uh, gero, ameka e, erditan, joan engira bisitzatzerat permakulturren uh, e, lurpuska bat. Donc, nahi baduzu, e, hor uh, bekiten dugu jas bat, uh, denak elgarrekin joiten gira, itxasun izanen da, eta hor ikusiko dugu uh, baratze bat, edaikia, permakulturaren filosofiarekin. Eta interesgarria da ere eh, ikustea evoluzioa, eh, haien baratzearen evoluzioa. Eh, Duela mm, hiru iru urte loturarekin joan ginen bisitatzerat ah, bai. haien baratzea eta bizik interesgarria zen uh, nozioak gibelean nola antolatuak dira, zer nahi dute um, Gero, uh, arraxaldeko bi hontan, hor euh, bada paleta tailer bat, hor uh, ikasten aldugu nola egiten mainak, kaderak, bizik jaski. Eta gio, bada gauza bat aski bedezia, iruetan norbegiak labe baten eraikitzea, zer da hori? Hori, eh, bai, eh, bitxe egiten du pixka bat, hori da egurrezko kutsa bat, eta barnean ezartzen duzu ardi eh, hileak. Mm Gero, hor barnean, emberriz emaiten duzu, emaiten duzu zure dianaria, tupin batean, hala. Alor, janaria izaiten alda, salda, uh, eh, salsa, hala. Uh. Eh. Egan eh, nahi du, pixka bat berotu bai, behar duzula, bai. zure, fin, zure betiko labean edo? Bai, hori da, lehenik mm. duzu normalki, izartzen mhm. duzu temperaturan uh, gorago, mm -hmm. gero kentzen duzu, eta izartzen alduzu be, goiz guzian barnean, hor, zure kutsaren barnean, eta egitzen du emekin emeki emeki, eta hori da energia gutiago uh, eh, kontsumitzen du. Ah, bai. Hori da, bero-bero eh, fabrikatu duzun labe hortan. Eta gero eguarditan berreizten zira, eta bero da, eta jaten duzu, eta zure energia eh, <laughs> salbatu duzu. eta hori, errandatazu, uh, erritar batek egiten zuela, eh? Hori da, duraz palitik uh, erabiltzen du bere teknika hori, eta hor erakutsiko uh, dauku. Teknika, eh, eh, kutsa eta, eta ardi um, hile erekin, baina gero hori apaintzen alduzu, uh, ezartzen duzu... Um, zakit, oial, bat, egiten duzu ere puf bat horrekin, uh, gero zuki kusi, egiten oh. aldu ere zarbait polita zure, zure etxan. Mhm. Baina lehen funtzioa da egetzea, emekinio eta eta energia gutiago kontsumitzea. Hala. <laughs> Eta gio, uh, lauetan, aldiz, beste tailer bat? Alor, lauetan, badira, bi tailer, edo, deskobritzen duzu uh, eh, pilat uh, eh, tailer bat. Kilola bezala da, eh, gorkutzaren... Uh... Baina, laxaia. La, la, edo, hori uh, ere, uh, zarbait berezia da ere, tomatropo baten egiteko tailer bat. Hori da, diostailu optiko bat. Gero uh, bostontan uh, egiten egur uh, eratorria tailer bat, alors hori da boa flote, erekuperatu ditugu uh, ondarzan, egiteko kuadroak, euh, argiak ere, bo, izaiten alda aniz Guk proposatzen ditugu uh, proiektuak eta elgarrekin haudatzen dugu eta egiten dugu euh, duguna. Hola. Eta gero, uh, antolatzen dugu euh, Hor, egi kuperatu ditugu eh, saldoak uh, ez diren baratzekiak, eta hor, uh, elgarrekin ebe egiten dugu gure salda musikaren uh, musikarekin, girua uh, goxua emaiteko, eta gero uh, erretzeko denboran ebe denak omitatuak dira uh, aperitifa egiteko, mutxikoak ere elgarrekin bukatzeko ola eguna, e, Eta gero, uh, ere izanen dira, eh, egun osoan, taloak, fritak, eh, eta gero, salda uh, um, izanen da uh, diende, diende entzat, eh? salda elgarrekin janen dugu. Mhm. Otean, egun osoan izanen da ere aurrentzat egiteko, eh? hain gauza. Bai, antolatzen dugu orxoko bat, orxoko bat eh, orxan ukin, eh, izanen da behar bada, dependitzen du met, uh, eh, aruarekin eta barnean, mm. hor mm. izanen da ere norbait uh, animatzaile ere, animatzaile bat uh, orxokoan, eta izanen da taile jak ere, joz tailu optiko bat uh, ere ikitzeko, paleta ere taile jak uh, ere. Amen eta egunean zehar beraz jateko eta edateko ere. Hori da, hori da, hori da, fritak, taloak, biskotsak, hala, edateko gauzak, hala. Ez da xartzerik pagatzaik? Ez, bat ere, denak libre dira, Eta hori lasaiki, eh, horri da, eh, kontsailua emaiten dut behar bada eh, izen emaiteko edo daitzen duzu, edo ikortzen duzu email bat, gero emanen dut ditut ene, ene kontaktuak, edo ere goizan diten zira eta izen emaiten duzu zu eta Mm. Troketako, beraz lagunen artean emengo jendek uh, animatuta ilerrak, pasionatuak, eh, pentsu dut badirela hor, eh? Bai, segur, segur jendeak motivatuak, interesgarriak ere, Eta hori da, eh, ideia da trukatzea gure ideia, gure eh, bizi moldeak ere, uh, ere badira bizi eta eta adin guziak, uh, erretar guziak, ala, denak, hori zanen Berdin, finitzeko maider, kontaktu bat, usut Facebook bat baduzuela ere? Bai, bada hori bat Facebook, uh, donk loturak, Horri alde bat. Uh, gero, uh, e-mailez ere untxadai, gortzea zuen, eh, zuen izen maitia edo, edo informazioak ere hartzeko. Eh? maider.itsasu abildua gmail.com Eta finitzeko zenbaki bat, berdin? Uh, 06, berogeita iru, 0 bi, berogeita laurogeita